Amin. Subhane Rabbiyel Aliyyil Alel Vehhab. Elhamdülillahi hakka hamdihi ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ecmain. Emma ba'du fe ya Rabbena. Ya Rabbena, Ya Rabbena. Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin. Ya Erhamer Rahimin. تقبل منا عباداتنا وطاعاتنا وإذكارنا وإبرادنا ودعائنا فبلغ وأوصل صواب ما قرأناه وذكرناه بعد القبول منا بالفضل والإحسان هدية منا إلى روح أشرف الورى محمد المصطفى وإلى أرواح آله وصحبه ومن تبعه بإحسان أجمعين وإلى أرواح كل من ساداتنا Sadat-ı Turukul Aliyyeti ve Hulafâihim ve Tabi'ine lehum bi ihsan min Ebi Bekir'in Sıddık ve Ali'nil Murtaza ve Selman Selman'el Farisi ve sair sahabe Rıdvanullahi aleyhim ecmain ila zamanina haza ve asrına haza ve ila şeyhina kutbil akbab ve gavfil vasilin Es-Seyyid El-Hafız Muhammed Said Kotki İbni İbrahim El-Burusevi Febelligillahumme ila ervahi sairi emvatina min abaina ve ümmehatina ve ecdadina ve ceddatina ve ihvanina ve ahavatina ve evladina ve zürriyatina ve astıkaina ve etbaina ve deravişina. Ve belligillahümme ila ervahi sairil müminine vel müminati kâfeten ammeten ala meratibihim Allahümme zevvik ervahahum ravhan ve raha. Allahümme zidhum nuran ve sururan fi makabirihim. Allahümme ceal makabirahum riyadal cenne. Allahümme ravvih ervahahum verda anna ve anhum ya ekremel ekremin. Allahümme inna nes'elke mucibati rahmetik ve azaime mağfiretik vel ganimete min kulli bir ve selamete min külli ism vel fevze bil cenne ve necate minen nar. Allahümme inna nes'elüke minel hayri küllihi acilihi ve acilihi ma alimna minhu ve ma lem nalem ve ne'uzu bike mineşşerri küllihi acilihi ve acilihi ma alimna minhu ve ma lem nalem. Allahümme afi ebdanena veşfi marbana verham mevtana ve aslih lena evladena ve ezvacena ve zürriyatina ve cealna lil muttakine imama. Allahümme nevvir kulubena ve nakkiha ve heblena marifeteke ve mahabbeteke ve rıdvanekel ekber. Allahümme erinel hakka hakkan vercükne ittiba'ah ve ernel batıle batılan verzükneştinabe Allahümme huz bi eydina ve e inna ala eda zikrike ve şükrike ve husni ibadetik Allahümme inna ne'udu bi affike min ukubetik ve bir rıdake min sahatik ve bike minke nüsni aleyke ve la nevlugu külle ma fike ente kema esneyte ala nefsike Azze Câlüke ve Celle Senâuke ve la yuhzemü cündüke ve la yuhlefu va'duke ve la ilahe gayruk. Allahümme lekel hamdü küllühü ve lekel şükrü küllühü ve lekel mülkü küllühü biyedikel hayrı küllüh neselüke minel hayrı küllihi ve neuzu bike mineşşerri küllih. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin Mustafa ve ala alihi ve sahbihi ve men tebiahu bi ihsanin ecmain. Allahümme şeffi'hu fina ve ardih anna ve habbibna ileyh. Allahümme ec'alna mimmen lezme sünnetehu ve azzama hürmeteh ve azze kelimeteh ve hafiza ahdehu ve zimmeteh ve nasara hizbehu ve daveteh ve kessere tabi'ih ve fırkateh ve vafa zümreteh ve lem yuhalif sebilehu ve sünnete Allahümme inna nes'elke istimsake bi sünnetihi ve neuzbike minel inhirafi amma ca'e bih Allahümme cealna mimmen ahya sünnetehu ve nâle derecati mi'atin mineşşühedâ Allahümme cealna mimmen hademe ümmetehu hidmeten makbuleten merdiye ve nefa'aha nef'an kesiren kebiren daima. Allahümme ahsin akıbetena fil umuri külleha. Allahümme hassin efalena ve ahlakana. Vestecib davatina bi hürmeti esmaikel hüsna ve ismikel azam ve bi hürmeti nebike Muhammedin Mustafa ve bi hürmeti şehri Ramazan el mübarek ve bi hürmeti siyamu vel kıyam وبحرمة الذكر كالجليل الشريف وبحرمة أسرار سورة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين